Devintas skirsnis Buvo aišku, kad rytoj ir už valandos gali užėti liūtis, po jos dar ir dar, kad jų suplyšę drabužiai permirks, kad sykis sušlapė tie žmonės daugiau nebeišdžius, o sušalė nebesušils, kad jų šlapės kiltinės kelnės prilips prie kūno, kad jų klumpės pribėgs vandens, kad rimbas jiems nesukliudys kalenti dantimis, grandinė vis tiek jos laikys už kaklo, kojos vis tiek karos. Ir negalima buvo nesudrebėti žiūrinti šią žmogystą, šitaip surištas, bejėges, po šaltais rudens debesimis ir paliktas lietaus, žvarbaus vėjo visų darganų valiai, lyg jie būtų medžiai ir akmenys. Lasdų smūgių neišvengė nei virvėmis surišti ligoniai, kurie gulėjo nejudėdami septintame vežime, lyg ten suversti kančių pilni maišai. Staiga patekėjo saulė. Iš rytų trykštelėjo didžiulis spindulys ir tarsi degte uždegė visas tas nuožmes galvas. Liežuvė atsipalaidavo, prapliupo grubių jokų keiksmų ir dainuškų srautas. Plati horizontali šviesos rovė perkirto per pusę šią vežimų veikstinę, nušviesdama galvas ir liemenys, o kojas ir ratus palikdama tamsoje. Veiduose pasirodė mintys. Šie akimirka buvo širpi. Demonai pažvelgė iš po nukritusių kaukių, apsinuogino nuožmio sielos. Nors ir apšviesta šis sambūris liko tamsus, kai kurie įsilinksminiai įsikandė į burną plumsnos spaiglį pūtė pro skilutę ant minios gyvius, stengdamiesi pataikyti į moteris – Aušra juodai šešėlis išryškino pasigailėtinus profilius, nematėjai ne vieno padaro, kuris nebūtų sužalotas skurdo. Reginys buvo toks kraupus, jog atrodė, kad saulė šviesa virto žaibo atvykstelėjimu. Vežimas vilkstinis prieš akiją su klaikiu žaismingumu visą gerklę užtraukė po purį iš pagarsėjusios anais laikais dezožie Vestalis. Nuoroda. Vestalė, dezožie parašyta to paties pavadinimo – Spontinio operos parodija Spontinio Vestalį pirmas jį buvo pastatyta Paryžiuje Napoleono laikais. Nuorodos pabaiga. Medžiai liūdnai šlamėjo, šoninėse alėjose buržuasų idiotišką palaimą klausėsi talaluškų, kurias traukė vaiduokliai. Šioje procesijoje it pirmykščiame chaose maišėsi viso žmonių nelaimės. Čia galėjai pamatyti visų gyvulių bruožus. Čia buvo senių, paauglių, plikagalvių, žilabaržių, baisingų cinikų – niurių nuliūdėlių, laukinių pašaipų, kvailių įsiviepelių, keulasnukių, su kepurėmis, lyg ir savotiškų mergiškų galvučių su nukarusėmis prie smilkinių garbanomis, vaikiškų ir todėl baisių gymių, liesų lyg greučiai veidų, į kuriuos betrūko tik giltiniai kvėptelėti. Pirmame vežime sėdėjo negras – kuris galimas dalykas kažkada buvo vergas ir nunai galėjo palyginti savo senasias grandinę su dabartinėmis. Baisų žemutinių sluoksnių lygintojas gėda buvo palietusi šios veidus. Pasiekę šį smukimo laipsnį paskutinėse visuomeninių padugnių gilumose, jie patyrė paskutinius pasikeitimus. Nemokšiškumas virtęs buka protiškumu susilygino su protu virtusiu neviltimi. Jokio pasirinkimo negalėjo būti tarptų žmonių, kurie pažiūrėti atrodė lyg pats purvo elitas. Buvo aišku, kad atsitiktinis šios šlikščios procesijos tvarkytojas jų nerušiavo – Šie padarai buvo surišti ir sujungti be tvarkos, turbūt pagal abecėlis įnorį, ir kaip pakliuvo sugrūsti vežimus. Tačiau siaubai sujungti draugien galų gale sudaro kažkokią suvestinę. Kiekviena nelaimingųjų sudėtis duoda sumą, kiekviena grandinė turėjo savo bendrą sielą, kiekvienas vežimas savo veidą. Šalia vežimo, kuris dainavo, buvo kitas, kuris staugė, trečias prašė išmaldos – Galėjai pastebėti tokį, kuris griežė dantimis, dar kitas grasino praeiviams, sekantis burnojo prieš dievą, paskutinis tylėjo it kapas. Dantė būtų tarėsis, matas septynis pragaro ratus žygyje. Tai buvo niurus pasmerktųjų kelias į bausmės vietą atliekamas nebaisiame liepsnojančiame apokalipsis vežime, bet o tai dar baisiau gedingose kalėjimo vežėčiuose. Vienas argyminis, kuris laikė rankoje lasdą su kabliu gale protarpiais, panordavo pavartyti šių žmonijos išmatų krūvą. Kažkokia sena moteris minioje pirštu rodė į kalinius penkerių metų berniukų jam sakydama, nenaudėlį, tai tau bus pamoka. Dainus ir burnojimai vis garsėjo, todėl tasai, kuris atrodė esas argyvinių viršininkas, pliaukštelio rimbu ir su likto ženklu ant septynių vežimų pasipylė lasdų smūgiai, kurti ir akli kaip kruša. Pakilo urzgimas ir įniršis – pralinksminės gatvės vaikėzus, kurie sulėkė čia, kaip mūsų spiečiai, kad puola ant puliuoto žaizdos. Žano Valžano žvilgsnis pasidarė klaikus. Tai buvo jau nebe akys. Tai buvo tas neperžvelgiamas stiklas, kuris kai kuriems nelaimingiesiams atstoja vyzdį ir kuris neatspindi tikrovės, bet tarytum žaižaruoja siaubų ir katastrofų atšvaitais. Jo akis nepamatė vykstančio prieš jį reginio, jam tai buvo kraupi vizija – Jis norėjo atsistoti, pabėgėti, išnykti, bet negalėjo pajudėti iš vietos. Kartais atsitinka, jog matomas reginys pagauna žmogų ir sukausto jį. Jis sustingo it prikaltas, okmenėjęs, apkvaitęs, klausdamas save pro nesuvokiamą, neapsakomą gėlą, kasgi čia jį persekiojo iš anapus kapo ir iš kur ant jo užgriuvo šis demonų samburis. Staiga jis pakėlė ranką prie kaktos, taip nejučia pasielgia žmogus, kai umai jam sugrįžta atmintis – Jis prisiminė, kad pro čia vis atkeliaudavo katurgininkai, kad paprastai būdavo daroma šį alkūnę, norint išvengti susitikimo su karaliumi kelyje į Fonteneblo, ir kad prieš 35 metus jis pats pravažiavo pro šį užkardą. Kozetė nusigando kitoniškai, bet niekiek nemažiau. Ji nieko nesuprato, jai užgniaužė kvapą. Tai, ką įmatė, atrodė jai neįmanoma, pagaliau jis sušuko. Tėtė, kasgi tenai tuose vežimuose? Žanas Valžanas atsakė, katorgininkai, kurgi jie vežami? Į katorgą. Šią akimirką lasdos smūgiai itin gausiai pasipylė iš šimto rankų, prie jų prisidėjo kirčiai plokščiaja kardų pusę, visą tai panešėjo kažkokį rimbų ir lasdų siutulį. Katorgininkai susigūžė, pagėžingai pakluso baudėjams ir nutilo dėpčiodami akimis įsurakinti vilkai. Kozetė drebėjo nuo galvos lygi kojų, jį vėl paklausė, tėte, ar jie žmonės? Kai kurie, atsakė nelaimingasis. Iš tikrųjų, tai buvo katurgininko etapas, kuris išvykęs prieš auštant iš Bisetro kalėjimo slinko Manso keliu, lenkdamas Fonteneblo, kur tada buvo karalius. Dėl šios apylankos tabaisi kelionė turėjo trukti tris ar keturias dienas ilgiau. Tačiau, įdant jo didybė, karalius būtų apsaugotas nuo nemalonaus reginio, suprantama, tą kančią buvo galima pailginti. Žanas Valžanas sugrįžo namo labai prislėgtas. Tokie susitikimai be galo sukrečia, o atsiminimai, kuriuos jie palieka, panašus į katastrofą. Tačiau Žanas Valžanas, grįždamas su kozete į Babilono gatvę, nepastebėjo, kad ji daugiau ko nors būtų klausinėjusi apie tai, ką jiems dabar teko matyti. Gal jis pats buvo per daug pasinėrę savyje ir prislėgtas, kad galėtų suvokti jo žodžius ir jai atsakyti. Tik tai vakare, kada kozetė ėjo gulti, jis išgirdo ją pusbalsių sakant – tarsi ji pati būtų kalbėjusi su savimi. O Dieve, man atrodo, jeigu aš susitikčiau kurį nors tų žmonių, tai numirčiau, vien tik iš arti jį pamačiusi. Laimė kitą dieną po tragiško susitikimo Paryžiuje kažkokių oficialių iškilmių proga buvo šventi. Vyko kariuomenės paradas Marso lauke. Valtininkų fechtavimas kartimis senoje, vaidinimai Eliziejaus laukose, fejerverkai, žvaigždės aikštėje, iliuminacijos visur. Žanas Valžanas priešingai savo papratimui nusivedė kozetę į šias pramogas, kad išblaškytų prisiminimus apie vakarykščią dieną ir kad linksmas triukšmas, apėmęs visą Paryžių įstumtų iš galvos klaikų vaizdą šmėkštelėjusi vakar prieš jos akis. Paradas buvo šventis, pagardas, jame savaime suprantama sukosi uniformų verpetas. Žanas Valžanas apsivilko nacionalinio gvardiečio mundurą, širdies gilumoje lyg ir jausdamas į žmogum, kuris lepiasi nuo pavojaus. Vis dėlto šio pasivaikščimo tikslas atrodė pasiektas. Kozetė, kurią įtikti savo tėvui buvo lyg įstatymas, mielai ir geraširdiškai džiaugiasi šią pramogą, kaip tai būdinga jaunystiai. Bet to kiekvienas spektaklis jai buvo naujiena ir ji nerodė per didelio ekštumo tam bendram linksmybės katilui, kuris vadinamas liaudė švente. Tokiu būdu Žanas Valžanas galėjo tarti, jog jam pavyko pasiekti, ko norėjo. Ir jo kozetės atmintyje tos baisingos vizijos neliko nei pėdsako. Po kelių dienų vieną rytą, kai skaičiai švietė saulį ir jėdu išėjo į priengį sodo pusin, tai buvo naujas sulaužimas taisyklių Žano Valžano nusistatytų savo pačiam ir pažeidimas kozetės įpročio liūdnai sėdėti savo kambaryje, jinai žavingai apsigobusi peniuaru, šiuo nerupestingu rytmetiniu apdaru, panašiai žvaigždę pridengta debesies, visai raudusi nuo miego ir nutvieksta šviesos, skabi Ramonė žiedlapius stovėdama šalia senuko, kuris švelniai žiūrėjo ją graudžių žvilgsnių. Kozėtė nežinojo žavingo būrimo, myli, nemyli ir taip toliau. O ir kas būtų galėjęs ją išmokyti? Jis skabė žiedą instinktyviai, nekaltai, neįtardama, kad skabyti ramonį reiškia apnoginti savo širdį. Jeigu būtų ketvirta gracija vardu melancholija ir šypsanti, tai kozetė būtų atrodžiusi kaip ši gracija. Žanas Valžanas kaip pakerėtas stebėjo, kaip tie maži piršteliai laiko žiedą viską užmiršęs įsmėgavosi spinduliavimu, kurį skleidė šį mergaitį. Šalimais krūmose čiulbėjo raudon gurklį. Balti debesėliai taip linksmai plaukė danguje, tarsi jos ką tik būtų kas paleidęs į laisvę. Kozetė atsidėjusi toliau skabė žiedą, atrodė, lyg jį būtų svajojusi apie kažką, ir jo svajonė būtų būsi žavinga. Staiga į lietą ir grakščiai, kaip gulbė, pasuko galvą į Žaną Valžaną ir paklausė. Tėte, kasgi yra katorga? Ketvirtoji knyga Pagalba iš apačios gali būti pagalba iš aukštybių. Pirmas skyrius Žaizda išorėje, pagijimas iš vidaus. Šitai pamažu jų gyvenimas darėsi vis niuresnis. Jiems beliko tik viena pramoga, kuri kitados teikdavo laimę – dalyti duoną tiems, kurie kenti alkį, ir drabužius tiems, kurie kenti šaltį. Lankydami pavargelių Žanas Valžanas ir Kozetė, kuri dažnai lydėdavo jį, vėl atrasdavo savį kažkokį buvusio nuo širdaus artumo likutį. Kartais, jeigu pasitaikydavo sėkminga diena ir jiems pavykdavo palengvinti skurdą daugeliui kenčiančiųjų, atgaivinti ir sušildyti daug vaikučių, kozetė vakare truputį palinksmėdavo. Kaip tik šiuo savo gyvenimo laikotarpiu jie yra plankė žandretų lindinę. Jau kitą dieną po to apsilankimo Žanas Valžanas rytą pasirodė viloje ramus kaip paprastai, bet su didelė sėtrijančia žaizda kairėje rankoje, smarkiai karščiuojančia ir panašiai nudegimą. Jos priežastys paaiškino nelabai įtikinamai. Dėl šios žaizdos jis daugiau kaip mėnesį turėjo karščių ir niekur negalėjo išeiti iš namų. Kreiptis į gydytoją jis nenorėjo. Kai kozetė labai spirdavos, jis atsakydavo, pakviesk veterinorių. Rytą ir vakarą kozetė tvarstydavo žaizdą su dieviška romybė ir angeliška laime, kad gali būti jam naudinga. Žanas Valžanas tai matydamas jausdavo, kad jam grįžta visas jo ankstesnysis džiaugsmas ir sklaidosi visą jo baimį ir nerimą. Žiūrėdamas į kozetį jis sakydavo, ak išganinga žaizda, ak išganinga lyga. Tėvui susirgus, kozetė paliko vilą ir vėl pamėgo mažutį butelį ir užpakalinį kiemą. Beveik visą dieną jį praleisdavo su Žanu Valžanu, skaitydavo jam knygas, kurių jis pageidavo, dažniausiai tai būdavo kelionio aprašymai. Žanas Valžanas atgimė, jo laimė atgyjo, suspindo neapsakoma šviesa – Liuksemburgo sodas, jaunasis nepažįstamas lampinėtojas, kozetis atšalimas, visi tie debesis įsisklaidė nuo jo sielos. Jis neatsakydavo savo, visą tai aš, senas kvailys, tik vaizdavausi. Jo laimė buvo tokia didelė, kad baisus ir toks netikėtas susitikimas su abiem tenardie žondreto lindinėje, galima sakyti, jį mažai tą sukreti. Jam pavyko pasprukti, jo pėdos sumėtytos, o visa kita jam nesvarbu – Jeigu jis apie tai prisimindavo, tai tik su gailėščiu tiems nelaimingiesiems. Dabar jie kalėjime, galvoja jis. Ir jau nebegalės man kenkti, bet kokia pasigailėtina nelaiminga šeima. O apie baisingą viziją prie meno užkardo Kozetė nieko nebeusiminė. Vienolinė sesuo Mechtilda buvo išmokiusi Kozetę muzikos. Kozetė panešėjo į devinbalsę, turinčią sielą – Ir kartais vakarais kuklėme sužeistojo butelį įdainuodavo liūdnas daineles, kurios džiugindavo Žaną Valžaną. Atėjo pavasaris. Soda šiuo metu laiku buvo toks puikus, kad Žanas Valžanas tarė kozetei, tu niekad neini pasivaikščioti į sodą, nueik. Gerai, tėte, atsakė kozetė. Ir paklusdama tėvui vėl išeidavo pasivaikščioti po sodą, dažniausiai viena, nes, kaip jau minėjome, Žanas Valžanas turbūt bijodamas, kad jokas nepamatytų pro tvorą, beveik niekuomet nepasirodydavo sode. Žano Valžano žaizda jų mintims davė kitą kryptį. Kozetė pamačiusi, kad tėvas mažiau kenčia, taisos ir atrodo laimingas, jauti pasitenkinimą, kurio iš karto net nepastebėjo, toks natūralus ir nesamoningas jis buvo. Bet to buvo kovo mėno. Dienos ilgėjo, žiema baigėsi, o žiema visados nusineša dalį mūsų sielvarto. Paskui atėjo balandis. Šis vasaros apibrėkšmis gaivus kaip kiekviena aušra, linksmas kaip kiekviena vaikystė, kartais truputį verksnus, kaip kiekvienas naujagimis. Gamta tą mėnesį pilna žavingos mirgančios šviesos, kuri iš dangaus, iš debesų, nuo medžių, pievų ir gėlių sklinda tiesiog į žmonių širdis. Kozetė dar tebe buvo per daug jauna, kad nebūtų persisunkusi šio balandžio džiaugsmo tokio panašaus į ją pačią. Nejučiomis nepastebimai išnyko jos niūrios mintys – Pavasarį nuliūdusioje sieloje darosi šviesiau, kaip vidurdienį darosi šviesiau rūsyje. Kozetė net nelabai ir teliudėjo. Tai buvo, nors ji pati to nenuvokė. Rytą apie 10 valandą po pusryčių, kada jai pavykdavo įvilioti tėvą ketvirčių valandos į sodą, ir ji vaikščiodavo su juo saulės atokaitoje ties priengių prilaikydama jos skaudamą ranką, ji ne pati nepastebėdavo, kad juokėsi ką žingsnis ir yra laiminga. Žanas Valžanas džiugavo, matydamas, kad ji vėl darosi rausva ir skaisti. Ak, išganinga žaizda, tylutėliai kartuodavo jis, ir jis buvo dėkingas tenardyje. Žaizdai užgyjusis vėl pradėjo savo vienišus pasivaikščiojimus prieblandoje. Tačiau būtų klaida manyti, jog galima vakarais šitaip vienam vaikščioti negyvenamais Paryžiaus pakraščiais, nepatiriant kokio nors nuotikio. Antras skyrius močiutė Plutarchas lengvai išaiškina vieną reiškinį. Vieną vakarą mažasis Gavrošas neturėjo ko valgyti. Jisai prisiminė, kad nepietavo ir vakar. Tai jau pradėjo nusibosti. Jis nuzrė pamėginti kur nors pavakarieniauti, nuėjo paslankioti atkampiose vietose anapus salpetrijero. Kaip tik tenai galėjai tikėtis laimikio, kur nėra jokio žmogaus, ten surandi šitą. Jis priejo kažkokią gyvenvietę, jo nuomonę Austerlico kaimą. Kartas lampinėdamas jis ten buvo pastebėjęs seną sodą, kuriame krūpštinėjo senukas ir senutė, o tame sode gana įmanoma obelį. Šalia obels stovėjo kažkas panašaus į nesandariai uždarytą skrynę vaisiams laikyti, iš kurios galėjai nukneukti obolį. Obolys tai vakarienė, obolys tai gyvybė. Kas pražudė domą, galėjo išgelbėti gavrošą. Sodas traukėsi palei tuščią negristą gatvelę, kurios pakrašės, kol dar nebuvo išaugę namų, augo krumokšniai Sodą nuo gatvelį skyrė gyvatvorė. Gavrošas nutraukė į tą sodą, susirado gatvelę, pažino obelį, įsitikino, kad skrynę vaisiams laikyti tebėra, atidžiai apžiūrėjo gyvatvorę, vienas šuolis ir tvora bus užpakalyje. Diena krypo vakaru apgatvelėje negyvos dvasius metas atrodė tinkamas. Gavrošas jau buvo nužiūrėjęs vietą, pro kuris įbraus, bet staiga sustojo. Sode kažkas kalbėjosi. Gavrošas pažiūrėjo pro plyšį gyvatvorėje. Du žingsniai nuo jo, anapus tvoros, lygiai ties skile, pro kurią jis ketino lysti, gulėjo akmuo, kuris sudarė lyg ir suolą, ir ant to suolo sėdėjo senis sodo šeimininkas, o prieš jį stovėjo sena moteris. Senį bambėjo. Gavrošas, būdamas nelabai kuklus, įsiklausė. Ponas Mabefai, sakė senį. Mabefas, pagalvojo Gavrošas, jokingas vardas. Senukas nė nekrustelėjo, senutė pakartojo. Ponas Mabefai. Senukas, nepakeldamas nuo žemės akių, pagaliau atsiliepė. Kas yra močiutė plutarchai? Močiutė plutarchas, pagalvojo Gavrošas, dar jokingiau. Močiutė plutarchas vėl prabilo ir senukas norom nenorom turėjo pradėti pašnekėsį. Savininkas nepatenkintas. Kodėl? Mes jiems skolingi už tris terminus. Po trijų mėnesių būsime skolingi už keturis. Jis sako, kad jūs išvarys į gatvę. Ką šiai šeisiu? Daržovininkė prašo pinigų, nebėra neglebelio malkų, ko jūs kuriansite žiemą, mes neturime nei vieno pagalio. Už tai turime saulę. Mėsininkas reikalauja sumokėti už paimtą mėsą ir daugiau nenori duoti skolon. Puiku, aš blogai virškinu mėsą, tai sunkus valgys. Kągi valgysime pietų? Duonos. Kepėjas reikalauja atsilyginti ir sako, jei nebus pinigų, nebus neduonos. Gerai. Kągi valgysite? Turime obolių, Bet, ponė, juk negalimagi šitaip gyventi, be pinigų. Aš jų neturiu. Senė nuėjo savo, senukas likosi vienas. Jis paskendo mintyse. Gavrošas taip pat susimastė, jau buvo beveik sutemę. Pirmoji Gavrošo apmastymų išdava buvo ta, kad jis užuot lindęs pro gyvatvorę pritupė po ją. Krūmo apačioje šakos buvo truputį retesnis. Žiū, sušuko pats savo Gavrošas, bet čia tikras miegamasis ir giliau įlindę susirietė į kamoliuką. Nugarais beveik rėmėsi į tėvuko Mabefo suolą ir girdėjo 80 metų senio alsavimą. Paskui užuot pietavęs, pamėgino užmigti. Katės miegas, primerktų akių miegas. Gavrošas ir snausdamas budėjo. Dangaus prieblandą metį bals gana atšvaitą ant žemės ir blyškiai melsva gatvelės juosta brėžėsi tarp tamsių krūmų, kurie dviem eilėmis traukėsi abipus. Staiga ant to balkšvo kaspino pasirodė du siluetai. Vienas ėjo prieš akiją, antras šiek tiek atstu sekė iš paskos. Štai dar dvejetas, sumurmėjo Gavrošas. Pirmas siluetas panešėjo į seną pakumpusi ir susimaščiusi buržuą, apsirengusi daugiau negu paprastai išėjusi vakare pagurinėti po atvirų dangumi ir žengianti lietai, kaip dera tokio amžiaus žmogui. Antras siluetas buvo tiesus, tvirtas, lieknas – Jis derino savo žingsnius prie pirmojo žingsnių, tačiau apgalvotame jo eigasties lietume jautėsi lankstumas ir vikrumas. Tame siluete buvo kažkas plėšraus ir širpaus, ir visas jos stotas rodė, jog tai elegantas, kai buvo sakoma tais laikais. Jos kribelė atrodė graži, redingotas juodas, mauktas, dailiai pasiūtas, greičiausiai iš puikios gelumbės – Tai, kaip jis laikė galvą, bylojo apie jėgą ir savotišką grakštumą, o po skrybelę prievlandoje galėjo išvelgti išbliškusį jaunuolio profilį. Dantyse jis laikė rožę. Šis antrasis siluetas buvo gerai pažįstamas Gavrošui. Tai būta Montparnaso. O dėl pirmojo, tai apie jį tik tie galėjai pasakyti, jog tai kažkoks geraširdiškas senis. Gavrošas tuštėjo ėmė jo stebėti. Vienas tų dviejų praeivių, aišku, turėjo kažkokį sumanimą antrojo atžvilgių. Gavrošas galėjo puikiai matyti, kas bus toliau. Jo kamputis pasirodė besas labai tinkama priedanga. Montparnasas medžiojas tokią valandą ir tokioje vietoje. Tai nežadėjo nieko gero. Gavrošas pajuto, kad jo gameno širdis pilna gailėsio tam seniui. Ką daryti? Įsikišti? Tai būtų vienos silpnos būtybės pagalba kitai silpnai būtybei. Monparnasas tik tai pasijuoktų. Gavrošas nebejojo, kad tam grėsliam, 18 metų banditų jėdu būtų tik du kasniai, pirmai sudorotų senį, o paskui vaiką. Kol Gavrošas svarstė, užpolimas įvyko staigus ir šlykštus. Tigras puolė onagrą. Onagras laukinis asilas, voras puolė musę. Momparnasas staiga metė rožę, šoko ant senio, griebė jam už pakarpos, suėmė rankomis ir tvirtai kibo į jį, o Gavrošas vos vos susilaikė nereiktelės. Po akimirkos vienas iš tų vyrų gulėjo po kitų, gargaliavo ir spurdėjo. Akmeninis kelis spaudė jam krūtinę. Tačiau viskas įvyko ne visai taip, kaip laukė Gavrošas. Gulintysis ant žemės pasirodė esas Momparnasas. Jo nugalėtojas buvo tasai senis. Visa tai atsitiko už kelių žingsnių nuo Gavrošo. Senis atlaikė smūgį ir pats davė tokį baisų atkirtį, kad užpolikas ir užpultasis beregint pasikeitė vaidmenimis. Tai bent senis, pagalvojo Gavrošas ir nesusilaikęs ėmė ploti katučių, bet jo plojimo niekas negirdėjo, jis nepasiekė kovotojų klausos, nes jie susikibę grūmės išnopodami vienas antram veidą, vienas antro pritrenkti. Radosi tyla, Mamparnasas nustojo gynysis, Gavrošas tyliai tarė pat savo, ar tik nebus pribaigtas. Senis neištarė nei žodžio, nekarto nesuriko, jis atsitėsi ir Gavrošas išgirdo jį sakant Monparnasui. Kelkis! Monparnasas atsikėlė, bet senis jį tebelaikė. Monparnasas atrodė pažemintas ir įtūžęs, kaip avino prigrieptas vilkas. Gavrošas žiūrėjo ir klausys, įtempęs akis ir ausis. Išdžiaugėsi iš viso širdies. Atidau žiūrovas malsumas buvo patenkintas. Jis išgirdo dialogą, kuriam nakties tamsa teikė kažkokį tragišką atspalvį. Senis klausinėjo, Monparnasas atsakinėjo. Kiek tau metų? 19. Esi stiprus ir sveikas, kodėl nedirbi? Dirbti nuobodu. Kuo vertiesi? Dikadoniauju. Kalbėk rimtai, gal tau galima kuo nors padėti, kuo tu norėtum būti. Vagimi. Stojo tyla, senis atrodė giliai susimastęs, jis stovėjo nejudėdamas, tačiau Momparnaso nepaleido. Kartas nuo karto jaunas banditas stiprus ir miklus suskurdėdavo, kaip jis pastus pakliuvė žvėris. Jis vartėsi, mėgino pakišti koją, raitėsi visų kūnų, kaip pašėjas bandė ištrūkti. Senis, tarytum šito nė nepastebėdamas, vieną savo ranką laikė abi jo rankas su valdingu begalinės jėgos ramumu. Senis kurį laiką kažką mąstė, paskui atidžiai žiūrėdamas į Montparnasą truputį pakėlė valsą ir prieblandoje kreipėsi į jį savotiškai iškilmingą kalbą, kurią Gavrošas išklausė, nepraleidęs nei vieno garso. Vaikė mano, per savo tingėjimą, tu pradedi patį sunkiausią gyvenimą. Ak, tu sakai, esi esas dikadonis, tai pasiruošk dirbti – Ar esi matęs tokią grėslę mašiną? Ji vadinasi valsavimo staklynas. Jos reikia saugotis, ji nuožmi ir klastinga, jeigu jį pagau žmogų už drabužių skverno, tai ir visą įtrauks į save. Dikystė panaši į tą mašiną. Susto, kol dar laikas ir gelbėkis, kitai bus baigta. Damatant atsidursi tarp krumpliaračių. O sykį pagautas, nieko daugiau nebesitikėk. Į darbą tinginį poilsis baigtas, Nepermaldaujama geležinė darbo ranka tave pagrėbė. Užsidirbti pragyvenimui, turėti darbą, atlikti savo pareigą, tu to nenori. Gyventi, kaip gyvena kiti tau nuobodu, puiku, tu gyvensi kitaip. Darbas yra įstatymas. Kas laiko jį nuobodžiu ir jo vengia, gauna jį pažinti kaip sunkia bausmę. Tu nenori būti darbo žmogus, tai būsi vergas. Jeigu darbą žmogų paleidžia, tai tik tam, kad vėl jį nutvertų, bet jau kitoniškai – Tu nenori būti jo draugas, tai būsi jo negras. Ak, tu nenorėjai doro žmonių nuovargio. Tai maudysiesi prakeiktųjų prakaite, kai kiti dainuos, tu gargaliuosi. Matysi iš tolo, iš apačios kitų žmonės dirbant ir tau atrodys, kad jie ilsisi. Artojas, pjovėjas, matrosas kalvis tau atrodys nutvieksti šviesos, kaip rojaus palaimintieji. Koks spinduliavimas klinda nuo priekalo – Valdyti arklą, rišti pėdus, koks džiaugsmas. Luotas laisvėje vėjo varomas, juk tai šventi, o tu dikūnė dirb su kirtikliu. Vilkis ir ežės, vartyk, plušėk, tempk savo jungą, tu jau darbo gyvulys pragaro pakinktose. Ak nieko neveikti, toks tavo tikslas, gerai. Ne vienos savaitės, ne vienos dienos, ne vienos valandos neturėsi atilsio. Ką nors pakelti tau bus kančia – Kiekvieną akimirką vers braškėti tavo raumenis. Kas kitiems bus lengva plunksna, tau bus akmens luitas. Visų paprasčiausias takas tau virs stačiai įkalnę, gyvenimas tau pasidarys klaikus, eiti, judėti, kvėpuoti, koks baisus darbas, tavo plaučiai tau atrodys sveria šimtą svarų, eiti čia ar ten tau bus sunkiai sprendžiamas uždavinys. Kiekvienas žmogus norėdamas išeiti iš namų atsidaro duris ir štais jau laukia, Tau, jei norėsi kur nors išeiti, reikės pramušti sieną. Ką žmonės daro, kad išeitų į gatvę? Nulipa laiptais. O tu plėšysi paklodes ir iš jų durstysi virvę, paskui leisies pro langą ir ant to siūlo pakipsi ties bedugne ir tai bus naktį per lietų siaučiant audrai, šilstant uraganui. O jeigu virvė bus per trumpa, turėsi tik vieną būdą nusileisti – nukristi. Nukristi, kai paklius į prarąją, nežinia iš kokios aukštumos. Kur? ant to, kas yra pačioje, į nežinomybę. Arba tau reikės ropšti dūmtraukiu rizikuojant sudegti, arba šliaušti išviečių nutekamaisiais latakais rizikuojant ten prigerti. Aš jau nekalbu apie skėles, kurias reikia maskuoti, apie akmenis, kurias reikia išimti ir atgal įdėti po 20 kartų per dieną, apie tinką, kurį reikia slėpti savo čiužinyje. Šit prieš tave spina. Miestietis turi kišenėje šaltkalbio pagavintą raktą o tu, jei norėsi apseiti be rakto, būsi pasmerktas padaryti baisų ir nuostabų daiktą. Paimsi dviejų sų pinigą ir jį perpjausi į dvi plokšteles. Su kokiais įrankiais? Tu juos išrasi, tai tavo dalykas. Paskui išduopsi tų dviejų plokštelių vidus, stengdamasis nesugadinti jų išorinio paviršiaus. Ir jų kraštus aplinkui įsrieksi taip, kad jos glaudžiai užeitų vien ant kitos, kaip dangtelis ant dugnelio. Šitaip susuktos viršutinė ir apatinė plokštelis niekam nekris į akį, prievaizdui. Juk jis tave seks, tai bus dviejų su pinigas, o tau dėžutė. Kągi tu slėpsi toje dėžutėje, mažutį gabalėlį plieno. Laikrodžio spiroklėlę, kurioje bus išpjovęs dantukus ir kuri tau atstos pjuklelį. Su tuo monetoje paslėptų pjukleliu ilgumo suliksmeige, tu turėsi perpjauti už žakto liežuvėlį – velkės kaištį, spinos lankelį, grandinį sąsą, savo lango virbus ir geležinį žiedą prie tavo kojos. Pasigaminę šį nepaprastą nuostabų instrumentą, padaręs visus tuos meno, vikrumo, sumanumo, kantrybės stebuklus, kokį tu gausi atpildą, jeigu tavo išradimas bus susektas, karcerį. Štai tavo teitis, tinginiavimas, malonumai, bet juk tai praraja. Nieko neveikti tai liūdnas sprendimas, ar tu supranti? gyventi dikam visuomenės lėšomis, būti nenaudingam, atseit žalingam. Tas kelias veda tiesiog į pačias skurdo gelmes. Vargas tam, kas nori būti parazitu. Jis pavirs šlykščių kirminų. Ak, tau nepatinka dirbti. Ak, tu tik vieną mintį turi gerai išgerti, gerai pavalgyti, gerai įsimiegoti. Tai tu gersi vandenį, valgysi juodą duoną, miegosi ant lentų su geležiniais pančiais, kaustančiais tavo sanarius ir naktį tu savo kūnų jausi tų grandinių šaltį. Tu ją sudaužysi, pabėgsi, puiku, šliaušiant pilvo per krūmus ir valgysi žolę kaip girio žvėreliai. Ir vėl būsi suimtas.